بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunamshukuru الله سبحانه وتعالى ta'ala tunapokutana tena katika mukaddima ya Sheikh As-Sa'di rahimahullahu tabaraka katika kitabu chake cha Al-Qawl sadid fi Maqasid at Karibuni tena ndugu zangu na dada zangu baada ya muda e, tuanze tena kukumbushana e, mambo muhimu yaliyotajwa katika mukaddima huu kuanzia tulikofikia katika sautia iliyotangulia. Leo باذن tabaraka wa taala tunapitia maneno ya Sheikh rahimahullah anaposema wa annahu al-aliyul a'la bi kulli ma'nan wa i'tibar. Uluwu adh-dhati wa uluwu al-qadri wa uluwu al-qahr. Wa innahu 'ala al-'arshi istawa استواء يليق بعظمته وجلاله ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى شيخ asema وانه العلي الاعلى hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuwa juu zaidi ambaye yuko juu tena juu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala bikulli ma'nan wa i'tibar kwa maana zote ya kumaanisha kuwa yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu kwa hali zake zote na akatutajia uluu dhat yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu uluu alqadr cheo chake Allah subhanahu wa ta'ala ni cheo cha hali ya juu kabisa kuliko lingine lolote na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo wa hali ya juu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo mkubwa kwa kufanya kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ana cheo cha hali ya juu kuliko kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya kila kitu uluu dhat uluu alqadr wa uluu alqahr asema sheikh السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ketika منظومه yake منظومه منهج الحق علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد علي على ذاتا وقدرا وقهره kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala cheo chake na cheo cha hali ya juu Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake ni uwezo mkubwa mno uwezo wa hali ya juu kwa hivyo haya ndiyo mambo ambayo Muislamu anafaa kuyaamini kuhusiana na kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa juu yuko wapi innahu 'ala al-'arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi arshi ambayo ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo kiumbe kikubwa zaidi kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala Je Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitaji arsh? Allah anahitaji arsh. Kwa sababu hili limewafanya baadhi ya watu kutafsiri kimakosa maana ya Allah tabaraka wa taala arrahmanu ala al'arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala arrahman yuko juu ya arshi yake wakasema ya kuwa mtu hustawi kwa jambo mtu hukaa kwenye jambo kwenye kwa kitu ikiwa anakihitaji ana, mtu ata, atastawi ndani ya jahazi, atastawi ndani ya ndege, atastawi ndani juu ya kipando kama vile ngamia ah, kwa, kwa sababu anakihitaji. Lau lile jahazi likizama yule aliyekuwa juu yake pia atazama. Lau ngamia ikianguka aliyekuwa juu ya ngamia pia ataanguka. Lau ndege inapopata ajali yule ambaye yuko ndani ya ndege amestawi ndani yake vile vile hudhurika wakasema ili tuweze hata nunaziha Allah tabaraka wa taala min hadha fala naqulu istawa ala al-arsh bal naqulu istawla ala al-arsh wao kuhofia jambo kama hili likawapelekea wao kufanyia ta'wil jambo hili kwa maana ambayo haijasihi kutoka kwa salafu salih ridwanullahi tabaraka wa taala alaihim lakini jawabu ya shubha hii ni alivyosema al-Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa taala na hii ni kwa sifa za Allah zote al-kayfiyya majhula vipi Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi yake Allahu alam al-kayfiyya la na'lam lakin Allah ametupasha ya kuwa yeye yuko juu ya arshi yake Ar-Rahman 'ala al-arshi istawa na hii ni aqida muhimu ya Kiislamu Muislamu anafaa kujua unapoulizwa wewe aina Allah Allah iko wapi swali hili sila halina makosa yoyote na wala si bid'a kuuliza Allah iko wapi kwa sababu Allah ametupasha kinaga ubaga yuko wapi yeye Allah subhanahu wa ta'ala na swali hili ni swali ambalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ashawahi kumuuliza uh, mtoto wa kike fulani Allah akamuuliza aina Allah mtume akamuuliza aina Allah akasema fi samaa akamuuliza man ana akamwambia anta rasulullah mtume alimuuliza huyu dada ambaye alikuwa ni namna ya kumfanyia mitihani fulani akamuuliza sallallahu alayhi wasallam aina allah allah yuko wapi ingelikuwa swali hili lina tatizo basi mtume hangaliuliza lakini maada mtume ashawailiuliza limethibiti katika sahihi muslim bali linakuwa ni swali ambalo halina ubaya wowote kuuliza unapoulizwa jawabu sahih ni Allahu fi samaa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh ya, ya bingu saba juu ya arsh yake Allah subhanahu wa ta'ala na usiseme fi inamaanisha ndani kwa hivyo nyinyi mnaposema Allahu fi samaa mnamaanisha Allah yuko ndani ya bingu amezungirwa na bingu la uh, ah, hurufu lugha al-arabia hurufu al-jar Hurufu jar zina maana mbalimbali. Hurufu jar lina maana mbalimbali. Firaun alipowaambia wale wachawi anapowatishia la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl alipowaambia nitawasulubu kwenye magongo ya mitende haikumaanisha kuwa atawasulubu ndani maana fi huna yani ala maana ya fi hapa inamaanisha juu ala Vivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia amintum man fis samaa wa fis samaa ilahun wa fil ardi ilah na kadhalika aya nyingi tuchungu nzima basi zaonesha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dhatuhu iko juu kabisa. Na kuna aya nyingi tu ndugu zangu ambazo yaonyesha ya kuwa kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala dhati yake yeye mwenyewe yuko juu. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimnyanyua Nabii Isa alayhi salam bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah alimpeleka Nabii Isa kwake juu Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'uhu Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye yanapanda maneno mazuri na amali njema Allah subhanahu wa ta'ala anainyanyua anapelekewa ripoti yeye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika safari ya al-Isra wal Mi'raj safari ya Mi'raj mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam imethibiti ya kuwa amepita bingu baada ya nyingine mpaka uungu wa saba akapita mpaka sidratul muntaha akapita mpaka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na huko ndiko alikopewa swala tano ambazo tunaswali leo na bwana tuambiwa swala ni ibada ambayo ilisha ili, ili ilifanywa lazima kule juu wala si hapa ulimwenguni kuonesha ubora wake ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila pahali kama wanaposema ba, kama wanavyosema baadhi ya ndugu zetu anapoulizwa Allah ako wapi anasema Allahu fi kulli makan Allah yuko kila pahali la Allah dhati yake yuko juu ya ardhi bingu saba na lao kama Allah angalikuwa kila pahali mtume sallallahu alayhi wasallam angalikutana na Allah katika Masjidul Haram lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye alimchukua mtume wake akampeleka katika safari hii ya kihistoria kwenda juu binguni na hata zaidi kuweza kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala huko kwa hivyo hata safari ya al-Isra wal Mi'raj ambayo imethibiti na waislamu wote kwa jumla wanakubaliana kweli safari hii ilitokea inatuonesha wazi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu fallahu subhanahu wa ta'ala yuko katika arshi yake yuko vipi Allahu a'lam asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala yeye Allah yuko kwa arshi yake vipi yuko kwa arshi yake Allahu a'lam istawa 'ala al-'arshihi istawa 'ala al-'arsh 'uluhu 'uluhu ala bidhatihi uluwan khasan Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu na yuko juu ya arshi yake na kwa namna ambavyo anajua yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala hatujui sisi alivyo ka Allah subhanahu wa ta'ala kwa arshi yake na Allah subhanahu wa ta'ala yuko kwa arshi yake na ni vipi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya zingine atasema wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yu pamoja nanyi popote mtakapokuwa kokote mtakoingia Allah yuko pamoja nasi vipi Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana bi'ilmi ahata bikulli shay'in 'ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'bud Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea kila sehemu ilmu yake inafika kila sehemu Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba Allah hasikii hakuna chochote ambacho kwamba Allah hakioni Allah subhanahu wa ta'ala anasikia anaona kila kitu wa annahu 'ala al-'arshi istawa istiwaan yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi yake kwa namna ambavyo kwamba ina inamstahiki yeye Allah utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala ومع علوه المطلق وفوقيته na pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake iko juu kabisa fa'ilmuhu muhitun بالظواهر dhawahiri wal-bawatin ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala inafika eh, Allah subhanahu yote yale ambayo kwamba yako dhahir yale ambayo kwamba yako yasiri yale ambayo sisi kama wanadamu tunayadhihirisha yale ambayo sisi kama wanadamu tunayaficha yote Allah subhanahu wa ta'ala anayajua anayatambua anayaelewa vyema na ningependa kukuregesha mpenzi msikilizaji katika aya ya 29 aya ya 29 katika suratul baqara huwa alladhi ma huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as aya hii ya 29 e, katika suratul baqara ningependa urudi katika tafsiri ya Sheikh As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa taala na uende uweze kujua e, tafsiri mbalimbali au aina mbalimbali mbali za maana ya al-istawa katika Qur'an tafsiri يا تيسير الكريم الرحمن يا شيخ سعد رحمه الله تبارك وتعالى ايه 29 كنا معنى مبالمبال يا نينو استوى كمفانو الله سبحانه وتعالى اسما كوسنا بموسى ولما بلغ اشده واستوى كنا معنى نينو استوى لمتميكا هبا معنى yake ni nini kuna neno istawa limetumika katika hiyo aya huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila ni nini maana ya thumma stawa ila sama aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam thumma stawa ala al-'arsh ma maana thumma stawa ala al-'arsh aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema thumma stawa ila as-samai fasawahunna maana istawa hapa nini aya nyingine Allah asema ar-rahmanu ala al-'arshi istawa Sasa lao wewe ikiwa utarudi katika tafsiri ya sidi rahimahullahu tabarak wa taala utaweza kujua maana mbalimbali ya neno istawa. Huende usije ukakuta sehemu fulani imetafsiriwa kivinyingine alafu ukasema kuwa eh, ya kuwa neno istawa ala al-arsh ina maana mbalimbali la. Ehe. So Allah subhanahu wa ta'ala yeye pamoja na kuwa yuko juu Allah ilmu yake inafika kila sehemu. Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ya Allah anajua yale ambayo yanafanyika binguni alalimul ulwi was-sufli yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anayeelewa hakuna chochote ambacho kwamba kinafanyika binguni au ardhini au katikati au sehemu nyingine yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ma'al ibadi bi'ilmi Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waja wake kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala anajua hali zao zote ya'lamu jami'a ahwalihim Allah anatambua hali zao zote kwa hivyo ndugu yangu makinika tulia eh, eh, tuliza moyo wako tuliza mawazo yako jua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuelewa vyema zaidi anakujua vyema zaidi Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakusuluhishia atakutatulia Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia milango ya riziki yake biidhnillah tabaraka wa ta'ala wa huwa alqarib almujib kwa sababu Allah yuko karibu zaidi zaidi zaidi nasi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku zote huwajibu waja wake Allah subhanahu wa ta'ala huitikia mwito wa mtume wake alayhi mwito wa mja wake mto, wa mja wake wakati wote ikiwa mja atamnadi atamuita Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakuwa ni mwepesi wa kujibu maombi ya mja wake tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie ufahamu sawa wa dini yake Allah subhanahu wa ta'ala atutatulia matatizo yetu Allah jalla jalaluhu atufungulie milango ya riziki yetu Allah atusamehe madhambi yetu na tujalie husnul khatimah tukiwa katika ala tauhidi wa sunnah wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah